Ալիևը խոստովանելով, որ Հայաստանի նախագահի հետ իր հանդիպումները ձևական բնույթ են կրում։ Ռուսական ռազմակայանի վերազինումը կարևոր նշանակություն ունի։ Նորաշինիկի համայնքը շուրջ 10 տարեկան է։ Սոր շնչարական հիվանդությունների տարածման հետ կապված իրավիճակը անհանգստացնող չէ։ Ռուսիա պատիրարքի հայտարարությունը տարակուսանք է առաջացրել։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունից 1 տարի է անցել։ Ադրբեջանի տարածքի 30%-ը կարող է հայտնվել ջրի տակ։ Այսօր առավոտյան Ադրբեջանում մոտ 7 բալանոց երկրաշարժ է տեղի ունեցել։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն մասը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները 3 երեկոյան մեկնել են Լոնդոն, որտեղ բանակցություններ կվարեն Մեծ Բրիտանիայի արտգոսնախարարի հետ։ Միացյալ Նահանգները փորձում է նվազեցնել լարվածությունը Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանում։ Այս մասին հայտարարել է Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը, ելույթ ունենալով ամերիկյան ձեռնարկատիրության հաստատության կողմից կազմակերպված քննարկման ընթացքում։ Նշենք, որ կոնգրեսական Ռոսի նախաձեռնությամբ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը նվիրված դռնփակ քննարկում էր կազմակերպել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի մասնակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Էդ Ռոյսը եւ հանձնաժողովի դեմոկրատական փոխնախագահ Էլիոտ Էնգելը պետք հարտուղարության նամակ էին հղել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման վերաբերյալ, որին միացել էր 85 կոնգրեսական։ Էլիոտ Էնգելն ու ես փորձում ենք իջեցնել ջերմաստիճանը այս տարածաշրջանում, նշել է Ռոյսը։ Կոնգրեսականի խոսքով խաղաղության ապահովման եւ բռնություններին վերջ տալու համար անհրաժեշտ է հայ-ադրբեջանական սահմանում եւ Ղարաբաղյան շփման գծում տեղադրել կրակոստերի ուղղությունը որսացող սարքեր, միջազգային դիտորդներ կցել եւ պահանջել բոլոր կողմերից դիպուկահարներին հետ քաշել սահմանից եւ շփման գծից։ Եթե այդ երեք պահանջները իրագործվեն, ապա անկախ փորձագետների եւ Պենտագոնի կարծիքով դա կբերի ավելի շատ ապահով իրավիճակի, այնպես որ մենք առաջ ենք քաշում այս երեք պահանջները, նշել է Էդ Ռոյսը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակությունը ունի հստակ ռազմավարություն եւ հնարավորինս պատրաստվել է առաջիկա ձմեռային նստաշրջանի օրակարգում ընդգրկված հակահայկական զեկույցներին հակահարված տալուն։ Այս մասին ասել է Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում հայաստանյան պատվիրակության անդամ ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության խմբակցության падգամավոր Նաիրա Կարապետյանը։ Մենք մշակել ենք եւ ունենք հստակ մարտավարություն, սակայն ներկապահին չեմ կարող հրաπαրակել մեր քայլերը, դա սխալ կլինի։ Ես լիահույս եմ, որ մենք կկարողանանք դրական արդյունքի հասնել, ասել է падգամավորը։ Ադրբեջանի նախագահի վերջին հայտարարությունը, որ Միացյալ Նահանգների Սենատի լսումներին ընդառաջ Հայաստանի նախագահի հետ իր հանդիպումները ձևական բնույթ են կրում, մեկնաբանել է քաղաքագետ Աղասի Յանոքյանը։ Ալիևի այս հայտարարության նպատակը կրկին անգամ ֆիքսելն է, որ խաղաղություն ասելով նրանք հասկանում են տարածքների վերադարձ։ Այսինքն ըստ իրենց ստատուս քվոյի պահպանումը, որը իրականում հենց զինադադարի պայմանների պահպանումն է, խաղաղություն չէ, խաղաղությունը կլինի այն դեպքում, երբ իրենք կվերցնեն տարածքները, որոնք հիմա գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկողության ներքո։ Ալիևը փաստորեն ասում է, որ խաղաղություն ասելով հասկանում է պատերազմ ասել է քաղաքագետը։ Հայաստանում ռուսական ռազմակայանի սպառազինման նպատակով բերվել են անօթաչու թռչող սարքերի ռուսական արտադրության տախիոն համալիրներ։ Դրանք կարող են կիրառվել ցերեկը եւ գիշերը մինչև 40 կիլոմետր հեռավորության վրա եւ նույնիսկ անբարենպաստ եղանակային պայմաններում, օրինակ վարկյանում 15 մետր արագությամբ քամու արկայությամբ հետախուզության իրականացման համար։ Համաշխարհային պատերազմ արդեն կա, բայց երրորդ համաշխարհայինը այս մոդելով ինչ առաջին եւ երկրորդն էր, այլևս չի լինի։ Նման համոզմունք է հայտնել քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը։ Ըստ նրա ռազմաճակատների ուղակի բախումներ այլևս չեն լինի։ Հիմա գործ ունենք երրորդ երկրներում պատերազմող երևույթի հետ, որը համաշխարհային պատերազմ է, որովհետև մի քանի պետություններ ներգրաված են պատերազմում Սիրիայում եւ Իրաքում, տարբեր այլ պատերազմներ կան շիաներ եւ սունիններ, ասել է նա։ Թուրքագետ տարածաշրջանային փորձագետ Մուշե Խոդավերդյանը անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին ասել է, որ ներկայումս դրանք Թուրքիայի համար առաջնային բնույթ չեն կրում։ Անկախ ռուս-թուրքական հարաբերություններում արկա իրավիճակից հայ-թուրքական հարաբերությունները այնպիսի խնդիրների ու խոչընդոտների առաջ են կանգնած, որոնք առաջիկայում կդժվարացնեն ինչ որ տեղաշարժեր կատարել, ասել է նա եւ հավելել, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների առավել բարդացումը կբերի ռազմական գործողությունների, ինչը տրամաբանական չէ։ Թուրքագետը նկատել է, որ ստեղծված իրավիճակը բարգկացության մեջ է դնում Ալիևյան կլանին, քանի որ մի կողմից բարելավելով արևմուտքի հետ հարաբերությունները կվատացնի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունը, ինչը կվտանգի Ալիևի ղեկավարության գոյությունը։ Որքան բարթանում է Ադրբեջանի տնտեսական քաղաքական վիճակը, այնքան ավելի է սրվում իրավիճակը սահմանին, քանի որ Ադրբեջանի ղեկավարությունը դրանով փորձում է շեղել ներքին լսարանի ուշադրությունը, ասել է նա. Կայացել է Արցախի ազգային վիճակախաղի բոնուսային շահումային ֆոնդի խաղարկությունը։ Նշենք, որ Արցախի ազգային վիճակախաղի երրորդ թողարկման շրջանառության մեջ դրված 140.000 տոմսերից ընդհանուր առմամբ իրացվել են 94419։ Վիճակախաղի արդյունքում ստացված ամբողջ հասույթը այս տարի եւս կողովի Քաշաթաղի շրջանի վերաբնակիչների համար բնակարանների կառուցմանը։ Հավելենք, որ 2013 թվականին մեկնարկած վիճակախաղի ընթացքում հավաքագրված ֆինանսական միջոցները ուղղվել են իշխանաձորում 10 բնակարանների կառուցմանը։ Ծրագրի շրջանակում նույն համայնքում նախատեսվում է կառուցել 37 առանձնատուն։ Քաշաթաղի շրջանի Նորաշենիկի համայնքի բնակչության հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու մեղվաբուծությունն է։ Այս մասին նշել է համայնքի ղեկավար Ծովինար Խաչատրյանը եւ հավելել, որ համայնքում կա 200-ից ավելի խոշոր եղջերավոր անասուն։ Գյուղը հիմնվել է 2007 թվականին եւ ունի շատ լավ պայմաններ։ Նորաշենիկի բնակչության թիվը 121 է։ Ունենք դպրոց 15 աշակերտներով, սակայն այն վերանորոգման կարիք ունի։ Այս տարի կրթօջախի մեկ աշակերտուհի Տիգրանուհի Խաչատրյանը ընդունվել է Դիլիջանի միջազգային դպրոց։ Գյուղում կա 4 բազմազավակ ընտանիք, որոնցից երկուսը ունեն 11-ական երեխա։ Նրանց համար կառուցվել է բնակարան։ Գյուղը ունի գործող բուժկետ, ինչպես նաև շտապօգնության մեքենա։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով միջպետական ճանապարհների վիճակը բարվոք է, գյուղի եւ քաղաքի միջև կապը ապահովված է։ Սուր շնչարական հիվանդությունների տարածման հետ կապված իրավիճակը անհանգստացնող չէ։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության փոխնախարար Վահան Պողոսյանը, նշելով, որ նախարարի հրամանով կարգավորել են ոչ աշխատանքային օրերին բուժ հաստատություններում օգնություն ստանալու կարգը։ Այսօրվա դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում սուր շնչարական հիվանդությունների համաճարակ չկա, կա սուր շնչարական վիրուսների տարածման բարձրացում, կան H1N1 տեսակի վիրուս եւ սովորական թոքաբորբեր։ Համապատասխան միջոցառումներ են իրականացվում, որպեսզի չլինեն հիվանդությունների տարածում, զարգացում, բռնկում եւ համաճարակ։ Իսկ համաճարակն ու բռնկումը տերմիններ են, որոնք օգտագործվում են համապատասխան թվերի արգայության դեպքում։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ համաճարակ չկա, բայց զգոնության կարիք կա, ասել է նա։ Վահան Պողոսյանը ներկայացնելով վիճակագրությունը նշեց, որ 2015 թվականի վերջին սուր շնչարական հիվանդություններից մահացել է 3 մարդ, նույնքան մարդ այս տարվա առաջին 10 օրերին։ Արցախում սեզոնային գրիպի A-տիպի H1N1 ենթատեսակի արկայությունը բարձելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման կենտրոնի վիրուսաբանական լաբորատորիա հետազոտման ուղարկված հոսպիտալացված 10 հիվանդներից վերցված փորձանմուշներից 3-ի արդյունքները դրական են եղել։ Այսինքն հաստատվել է հիվանդության արկայությունը։ Այս մասին ասել է ԼՂՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ եւ հակահամաճարակային տեսության գլխավոր մասնագետ համաճարակաբան Կարինե Բալայանը հավելելով, որ սեզոնային գրիպի ատիպի H1N1 ենթատեսակի արկայությունը հաստատվել է մինչև 18 տարեկան 3 երեխայի մոտ, ովքեր արդեն առողջացած դուրս են գրվել արևիկ մանկական բուժմիավորումից։ ԼՂՀ ոստիկանությունը հաստատել է, որ Ստեփանակերտում մասամբ այրված վիճակում հայտաբերվել է 2015-ի դեկտեմբերի 30-ից որպես անհետ կորած որոնվող 19-ամյա Դավիթ Եսայանի դին։ Ըստ ոստիկանության լրատվական ծառայության ձեռնարկված օպերատիվ որոնողական աշխատանքների արդյունքում Ենիկալուպովի փողոցի երկրորդ նրբանցքի թիվ 8 հասցեում տեղակայված ռեստորանից 200 մետր հեռավորության վրա գտնվող տարածքում հայտնաբերվել է Դավիթ Եսայանի դին մասամբ այրված վիճակում։ Համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի օրերս տված հարցազրույցում արած հայտարարության վերաբերյալ, թե Օսմանյան կայսրությունում քրիստոնյաներին չեն ոչնչացրել, Մայր Աթորսուրբ Էջմիածնի մամուլի քարտուղար Տեր Վահրամ Մելիքյան ասել է, որ կապ են հաստատել Մոսկվայի պատրիարքարանի հետ, որտեղից տեղեկացրել են, որ առաջիկայում հանդես կգան հայտարարությամբ կապված հարցազրույցի հետ։ Նշենք, որ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի Վերոնիշյալ հայտարարությունը իր արամերժ կարծիքներ է առաջացրել, որոնց համաձայն վերջինս անուղակի կերպով մերժել է հայոց ցեղասպանությունը։ Մեր եկեղեցու դիրքորոշումը հայերի ցեղասպանության հարցում բազմիցս եւ հստակ արտահայտվել է պատերարքի բազմաթիվ պաշտոնական հայտարարություններում եւ ուղերձներում։ Այս մասին ասվում է համայն Ռուսիո պատերարք Կիրիլի մամլոք հարտուղար Ալեքսանդր Վոլկովի մեկնաբանությունում։ Այսօր Գյումրիում Ավիտիսյանների ընտանիքի դաշնաբար սպանված անդամների համար քաղաքային գերեզմանատանը տեղի կունենա հոգեհանգստյան կարգ, որից հետո ժամերգություն եւ մոմավառություն քաղաքի 7 վերք եկեղեցում։ Հիշեցնենք, որ 2015 թվականի հունվարի 12-ին հետ ամանորյա Հայաստանը ուղակի ցնցված ցնցվեց այն տեղեկատվությունից, որ Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքը սպանվել է։ Գյումրեցի ընտանիքի սահմռկեցուցիչ սպանությունը ոչ միայն ցնցեց հայ հասարակությանը, այլև բողոքի զանգվածային ակցիաների ալիք բարձրացրեց Երևանում եւ Գյումրիում։ Ավետիսյանների ընտանիքի սպանությանն ու դրան հաջորդած վերջին իրադարձություններին անդրադարձել է նաեւ համաշխարհային մամուլը։ Հրանդինքի սպանության գործով մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաների ու ոստիկանների դեմ մեղադրանք ներկայացրած դատախազ Քյոքապ Քյոքչուին հերացրել են պարտականություններից։ Նշենք, որ արդեն պարտականություններից հերացված Քյոքապ Քյոքչուն դինքի սպանության մեջ մեղադրանք էր ներկայացրել Ստամբուլի նախկին ոստիկանապետի, ոստիկանության հետախուզության վարչության նախկին պետի, Տրապիզոնի նահանգային ոստիկանության նախկին պետի, Տրապիզոնի նահանգային հետախուզության նախկին պետի եւ եւս 23 երեք բարձրաստիճան պաշտոնյաների դեմ։ Նրա պահանջով հիշյալ բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեծ մասը կալանվել է։ Գյոքալփ Քյոքչուի կողմից պատրաստված մեղադրական զեկույցը երկու անգամ դատարանից հետ էին ուղարկել, սակայն երրորդ փոփոխությունից հետո ստիպված են եղել վարույթ ընդունել։ Մոսկվայի Զամոսկվորեչյան դատարանը վերստին չի կարողացել ձեռնամուխ լինել ձեռնարկատեր Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ քրեական գործը ըստ էության քննելուն, կապված դատապարտված նախկին սենատոր Իգոր Իզմեշտևի մորից 700 000 դոլար ստանալու հետ։ Դատական նիստը մեղադրյալի փաստաբանի հիվանդության կապակցությամբ հետաձգվել է մինչև հունվարի 18-ը։ Դատական նիստը տեղափոխելու միջնորդությամբ հանդես է եկել փաստաբան Օլգա Մորոզովան։ Խնդրում եմ դատարանին հետաձգել դատական նիստը այն բանի կապակցությամբ, որին պաշտպանյալի շահերը ներկայացնող փաստաբանը գտնվում է հիվանդանոցում եւ ինձ հետ պայմանագիր կնքվել է միայն 3, ասել է նա։ Միջնորդությունը բավարարվել է։ Դատարանը արդեն 1 ամիս է չի կարողանում ձեռնամուխ լինել գործը ըստ էության քննելուն։ Թուրքական նոտոս գրական ամսագիրը իր 55-րդ համարը նվիրել է հայ եւ հայալեզու գրականությանը։ Ամսագրի 2016 թվականի առաջին համարում լայն անդրադարձ է կատարվել 1915 թվականից առաջ եւ հետո հայ եւ հայալեզու գրականության զարգացումներին, անվանի ներկայացուցիչներին եւ նրանց ստեղծագործություններին։ Ամսագրի նոր համարում տեղ են գտել ինչպես հայաստանցի, այնպես էլ սփյուռքահայ եւ մասնավորապես պոլսահայ գրողների ու նրանց ստեղծագործությունների մասին տեղեկություններ։ Գիտնականների կարծիքով աշխարհում ընթացող գլոբալ տաքացման հետ կապված սառցադաշտերի հալման հետևանքով 3-5 տարի հետո երկրագնդի մի մասը կարող է հայտնվել ջրի տակ։ Պատասխանելով այն հարցին, թե այդ բնական աղետը ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Ադրբեջանի վրա, այդ երկրի ազգային էկոլոգիական կանխատեսումների կենտրոնի ղեկավար Թելման Զեյնալովը հայտնել է, որ գլոբալ տաքացումը որոշակի ռիսկեր է առաջացնում Ադրբեջանի համար։ Սարցադաշտերի հալչելու հետ հյուսիս հոսող գետերի մեծ մասը կհոսեն դեպի հարավ։ Արդյունքում Կասպից ծովում ջրի մակարդակը կարող է 40-50 մետրով բարձրանալ, իսկ դա կարող է բերել նրան, որ Ադրբեջանի տարածքի 30%-ը կմնա ջրի տակ։ Նշել է ադրբեջանցի բնապահպանը։ Հայաստանի Հանրապետության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից հունվարի 12-ին ժամը 6:30 րոպեին Ադրբեջանի Լենքորան քաղաքում գրանցվել է 4.8 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ստորգետնյա ցնցման ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 6.7 բալ։ Երկրաշարժը զգացվել է Ստեփանակերտ, Ասկերան, Հադրուտ, Շուշի, Բերձոր եւ Սյունիքի մարզի Քաջարան եւ Կապան քաղաքներում 3-4 բալ ուժգնությամբ մարզասերների համար։ Բարսելոնայի արգենտինացի հարձակվող Լիոնել Մեսին 5-րդ անգամ արժանացավ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստի կոչմանը ստանալով ոսկե գնդակ մրցանակը։ 2015-ին Մեսին կատալոնական ակումբի հետ դարձել է Իսպանիայի չեմպիոն, գավաթագիր, չեմպիոնների լիգայի հաղթող, Եվրոպայի սուպերգավաթագիր, աշխարհի ակումբային չեմպիոն, Արգենտինայի հավաքականում հարավային Ամերիկայի փոխ չեմպիոն, մրցաշարի լավագույն ֆուտբոլիստ։ Այսօր սկսվել են վարկանիշային մրցաշարերը։ Օլիմպիական ուղեգրեր ձեռք բերելու համար պայքարում են Հայաստանի ջյուդոյի հավաքականի անդամներ Հովանես Դավթյանը, Ֆերդինանդ Կարապետյանը եւ Ժաննա Ստանկևիչը։ Հովանես Դավթյանը վարկանիշային արդյունքում զբաղեցնում է 19-րդ տեղը։ Մրցաշարում լավ արդյունք ցուցադրելու դեպքում նա կարող է ապահովել մասնակցությունը 2016 թվականի Ռիոյի օլիմպիական խաղերին։